Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Kovčeg zavjetni ili kovčeg saveza je škrinja u kojoj su prema Bibliji čuvane dvije zavjetne ploče na kojima je bilo ispisano deset zapovjedi Božji, simbol Jahvine prisutnosti. Ploče je prema Bibliji Mojsiju dao Bog. Biblija ga opisuje kao kovčeg napravljen od akacije na drveta, pozlačen s četiri zlatna prstena kroz koje bi bili provučeni štapovi kojima je kovčeg prenošen. Kovčeg zavjetni nošen je kroz Sinajsku pustinju, ali i u bitkama u kojima su Izraelci osvojili Palestinu. U jednoj od bitaka kovčeg su oteli filistejci, koji su ga onda odnijeli u Aždod i smjestili ga u hram boga Dagona. Ali dan nakon što je kovčeg smješten u Dagonov hram, kip boga Dagona ležao je na zemlji. Filistejci su podigli kip, ali sljedećeg jutra on je opet bio na zemlji. Sada su kipu bile odsječene glava i obje ruke. U Bibliji, u prvoj knjizi Samuelovoj, piše. Tada ruka Jahvina teško pritisnu žitelje Aždoda i natjera ih u silan strah. Udari ih čirevima, Aždod i njegovo područje. Stanovnicima Aždoda sada je bilo dosta kovčega zavjetnog. Kako to Biblija piše, oni su rekli da kovčeg više ne smije ostati u Aždodu. Knezovi filistejski odlučili su premjestiti kovčeg u grad Gat. U prvoj knjizi o Samuelu piše. Ali kada su ga prenijeli, ruka se Jahvina spusti na grad i nasta silna strava. Udari građane od najmanjeg do najvećeg tako da im se pojaviše čirevi. Oni tada poslaše kovčeg Boži u Ekron. Ali kad je kovčeg Boži stigao u Ekron, povikaše Ekronjani, donesoše kovčeg Boga Izraelova k meni da pomori mene i sav moj narod. Zato sazvaše i okupiše sve knezove filistejske i rekoše, pošaljite natrag kovčeg Boga Izraelova, neka se vrati na svoje mjesto da ne pomori mene i moj narod jer vladaše smrtna strava u svemu gradu. Toliko ondje bijaše pritisnula ruka Božja. Ljudi koji nisu pomrli bili su udareni čirevima i bolni se vapaj dizao do neba. Ovi reci iz prve knjige o Samuelu možda su najstariji pisani spomenu kugi, bolesti koja je u povijesti ubila na stotine milijuna ljudi. Ta je bolest dugo već među ljudima. U zubima neolitičkih poljoprivrednika iskopanih u Švedskoj nađeni su tragovi jersinije pestis, bakterije koja uzrokuje tu bolest. Ta se tijela mogu datirati u vrijeme prije oko 4900 godina. Arheolozi su u zubima ljudi koji su živjeli u brončanom dobu također našli tragove te bakterije. Ta su tijela iskopana na području Azije i Europe i mogu se datirati u razdoblje od 3000 godina do 800 godina prije sadašnjeg vremena. Svi ti tragovi i zapisi iz Biblije upućuju na ograničeni izboj te bolesti. Godine 542. ona će se prvi puta u punoj silini obrušiti na sredozemni svijet i njegovu okolicu. Peluzi je grad smješten na istočnoj obali ušća Nila u Sredozemno more. Bio je smješten na Sinaju oko 30 km jugoistočno od današnjeg Port Saida. U biblijskoj knjizi o Ezekijelu Peluzi, koji se tamo naziva Sin, nazvan je tvrđom egipatskom još se naziva i ključem Egipta. Njegov smještaj na strateškoj cesti koja je iz Egipta vodila u Palestinu i Siriju zaslužan je za te nazive. Od 26. dinastije nadalje Peluzi, Egipćani su ga nazivali Sainu i Per Amon, bio je glavna utvrda na granici prema Palestini i carinska postaja za svu trgovačku robu koja je dolazila kopnenim putem iz Azije. U doba Rima Peluzi je postao glavna točka trgovine s Crvenim morem. Godine 540 u Peluziju su ljudi počeli masovno umirati od neke bolesti. William Rosen u knjizi Justinijanova buha Kuga, carstvo i rođenje Europe piše. Do sredine šestog stoljeća Peluzi je bio više od tisuću godina star. Utvrđeni grad sagrađen na ušću najistočnijeg rukavca Nila. Ali on nikada nije vidio ništa poput tih leševa. Nije da su mrtva tijela bila novost u vrijeme kada su ljudi koji su preživjeli 40. smatrani sretnima, a samo jedno od četvoro djece doživjelo prvi rođendan. Bolest, čak i smrtna, nije bila ništa novo u Egiptu ili negdje drugdje. A ipak ti su leševi imali posebnu crtu, nateknuće veličine grepruta kod prepona i pod pazuhom koje se na grčkom nazivalo bubon. Bolest koja se pojavila u 540. godini naše ere bila je smrtonosna, sedmero od deset žrtava umiralo je za tjedan dana, ali se mogla obuzdati. Poput vatre u kući u pustinji, u stvari kao i svaka od prijašnjih izbijanja bolesti u ljudskoj povijesti, pošast bi se ugasila zbog nedostatka goriva. Kuga, najvjerojatnije bubonska, poubijala je većinu stanovnika Peluzija. I da je taj grad sam bio na svijetu, to bi bilo to ali 200 km zapadno od Peluzije nalazi se Aleksandrija, središte trgovine na sredozemlju, u kojoj je živjelo na stotine tisuća ljudi. William Rosen piše. Brodovi koji su uplovljavali i isplovljavali iz Aleksandrije bili su svih oblika. Neki su bili galije, pogonjene mnoštvom vesala. Neki su bili pogonjeni vjetrom, ponekad s kvadratnim jedrom, neki s trokutastim latinskim jedrom. Bilo je i malenih čamaca koji su imali istisninu manju od 15 tona i koristili su se za obalnu trgovinu, brodova za žito od nekoliko stotina tona i divova od više od tisuću tona koji su prevozili divovske obeliske korištene za izgradnju spomenika. Brodovi Aleksandrije povezivali su zajedno najveće svjetsko carstvo, prevozeći žito iz Egipta u Apuliju, bakar s Cipra u Španjolsku. Biskup iz Galije mogao je pomazati novaka nakon novicijata uljem iz grčkih maslenika blagosloviti događaj vinom iz talijanskih vinograda i slaviti sakrament kruhom ispečenim od žita iz Afrike, dok bi nosio ruho napravljeno od kineske svile i istkano od sirijskih tkalaca. Sve je to bilo moguće zbog tih brodova. Kuga koja je tako, kako to piše bizanski povjesničar Prokopije koji je živio u to vrijeme, izbila među stanovnicima Peluzija, širila se uvijek tako da je počela na obali i onda ušla u unutrašnjost. Brzo nakon izbijanja Kuga je došla u Aleksandriju. Godine 542. došla je u Carigrad, Konstantinopol, glavni grad istočnog rimskog carstva, Bizanta. Do 540. godine bizantski car Justinijan bio je na vrhuncu moći. Godine 532. sklopio je takozvani vječni mir s Perzijskim carstvom i sa sigurnom istočnom granicom krenuo u obnovu vlasti na zapadu sredozemlja. Cilj je bio obnoviti Rimsko carstvo. Njegove vojskovođe, Belizar i Narzes, vodili su bizantske vojske u pobjedama nad vandalima u Sjevernoj Africi i protiv Ostrogota u Iliriku Italiji. Konstantinopol je bio središte svijeta, simbol moći i bogatstva, golema crkva crkva Aja Sofija, sveta mudrost, počela se graditi 532. godine. Posvećena je pet godina kasnije. Sav taj grandiozni plan zaustavljen je 540. kada je kuga izbila u Peluziju, a onda se preko Aleksandrije proširila na ostatak svijeta. William Rosen piše. Dok je proljeće 542. prelazilo u ljeto, skoro stotinu tisuća stanovnika carskog glavnog grada imalo je samo nekoliko tjedana života. Počelo je, kao što i uvijek počinje, na pristaništima. Iako to Prokopije nije mogao znati, kugu nije prenosio miazmični zrak ili nadnaravna bića koja su neke žrtve vidjele prije nego što su se razboljele, kako je to Prokopije izvijestio, već štakor koji je svoje buhe donosio u sve dijelove grada. Vrhunac prvog vala epidemije trajao je samo četiri mjeseca, nakon kojih se kako populacija štakora, tako i grada, tako brzo smanjila da se Jersinija pestis više nije mogla širiti ali nekih stotinu dana Konstantinopol je bio prozor u pakao. Svaki dan jedna, dvije, ponekad i pet tisuća gradskih stanovnika postala bi zaražena. Nakon dana umjerene groznice slijedio bi tjedan delirija. Oni koji su dobili septičnu kugu mogli su biti sretni. Iako su svi umrli, bubonska kuga ubija samo od četiri do sedam od deset žrtava, septična je sto posto smrtonosna, oni su barem brzo umrli. Nisu ih tjedan ili više mučili bolovi, niti su poludjeli, kao što se to dogodilo tisućama građana Konstantinopola koji su skakali u more u nadi da će okončati patnje. Prokopije i drugi pisci tog vremena, poput Ivana iz Zefeza, opisali su tu zaraznu bolest tako dobro da se može reći da su najvjerojatnije sva tri oblika kuge, bubonski, septični i plućni, harala u tom vremenu. Kuga je izbila u Egiptu i širila se sredozemljem, a onda dalje na istok prema Perziji. Koliko je ljudi kuga pobila? William Rosen u knjizi Justinijanova Buha navodi da se do 80. godina 20. stoljeća spominjala brojka od čak 100 milijuna umrlih od te kuge. Godine 1969. povisničar i demograf T.H. Hollingsworth procijenio je da je od oko 508 tisuća stanovnika Konstantinopola prije kuge od te bolesti umrlo njih 244 tisuće, dakle skoro pola stanovnika glavnog grada carstva. O kugi iz Justinijanova vremena Prokopije u svom dijelu povijest ratova napisao da je ta pošast skoro zbrisala cijelo čovječanstvo, te da je za tu nesreću nemoguće naći neki suvisli razlog, već da se pitanja o njoj mogu uputiti samo Bogu. Ivan od Efeza smatrao je da je ta pošast rezultat Božjeg gnjeva na griješni svijet. Nešto više od 800 godina nakon što je kuga zbrisala veliki dio stanovništva sredozemlja i osujetila Justinijanov pokušaj da stvori novo carstvo, ta je bolest, vjerojatno njezin bubonski oblik, došla u Europu i kao 542. kuga je počela harati i odnositi na gomile života. I kao 542. činilo se da nema suvislog objašnjenja za njezino izbijanje i silinu, govori profesor dr. Hrvoje Gračanin, socijeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Već smo bili spomenuli, rekli bismo, znanstvena objašnjenja koja iz današnje perspektive se čine jako daleko od znanstvenih, a i natuknuo sam to da se e, i smatralo čak i u intelektualnim krugovima kako je crna smrt e, jednostavno posljedica Božjega plana za čovječanstvo. Drugim riječima, u takvim trenucima velike krize društva pokušavaju naći e, objašnjenje, racionalizirati situaciju koja im je nesmatljiva, a koja ih tako vidno ugrožava i uništava ono e, najvrednije što čovjek ima, to je e, život. Dakle, zaista, e, pogotovo u širim slojevima društva, ali ponavljam toga, nisu bili imuni ni intelektualci onoga vremena, izbijanje kuge se pripisivalo Božoj kazni za ljudske grijehe. Već od prilike sredine 13. stoljeća, odnosno od ranih 60. godina 13. stoljeća, smatra se da je prvi slučaj njihovog pojavljivanja zabilježenu u Peruđi 1260. E, godine je jedna posebna e, skupina ljudi onoga vremena prožeta vrlo zagriženim e, fanatičnim vjerskim osjećajem, riječ je o flagelantima, onda sebi dala, gotovo bi se moglo reći zapravo ili sebi zadala takvu zadaću da nastoji otkupiti ljudske grijehe gotovo kao što je to e, prema službenoj teologiji i kršćanskom nauku učinio e, Krist e, na križu. Dakle, te skupine flagelanata ili samobičevalaca su još od 13. stoljeća, od 60. godine 13. stoljeća obilazile gradove, pogotovo Italija, ali se pokret onda širio iz Italije gdje god je bio osobito snažan taj vjerski žar i dodatno onda potaknuti izbijanjem različitih kriza i privlačili tekakvu e, pozornost ondašnjih ljudi, ondašnjega e, stanovništva i njihov e, broj je rastao. Osobito je rastao, kao što sam već rekao, u trenucima velikih kriza. Za mnoge je prizor flagelanata kako se kožnim trakama, obično su bile četiri njih povezane zajedno s metalnim nastacima na kraju, bičuju, bio previše da bi se mogao gledati. Europa je onako bila pod naletom zarazne bolesti koja je odnosila na gomile života. Samo je još trebalo da flagelanti dođu u grad ili selo. Magistrati u Erfurtu zabranili su im ulazak u grad. Nadbiskup Otto od Magdeburga zabranio je njihovo djelovanje ali to nije spriječilo njihovo širenje. Filip Ziegler u knjizi Crna smrt piše. Do sredine 1349. flagelanti su radili što su htjeli. Središnja i južna Njemačka bile su njihovo omiljeno lovište, ali oni su se slobodno širili na Mađarsku, Poljsku, Flandriju i današnje zemlje Beneluksa. U ožujku su bili u Češkoj, u travnju u Magdeburgu i Libeku, u svibnju u Würzburgu i Augsburgu, u lipnju u Strasburu i Konstanci, u srpnju u Flandriji. Njihove su brojke bile velike, a njihove su potrebe često dovodile do pucanja mogućnosti domaćina. Jedan samostan u zemljama Beneluksa morao je za 2500 flagelanata osigurati hranu i smještaj za šest mjeseci. U dva i pol mjeseca 5300 flagelanata posjetilo je turne. Kad je njihov križarski pohod posjetio Konstancu, tvrdilo se da ih je bilo 42.000. Ako bi im se tamo netko suprotstavio, njihova reakcija je bila žestoka. Pokret flagelanata Doživio je težak udar tek u listopadu 1349. kad ih je papa Klement VI, uzbunjen njihovim širenjem i snagom, osudio papinskom bulom. Bula nije zaustavila flagelante koji su namjeravali doći u Avignon gdje je stolovao papa. Klement je onda odgovorio prijetnjom ekskomunikacije svakome tko sudjeluje u tom pohodu. To je ohrabrilo svjetovne vladare koji su ih onda počeli zabranjivati. Kralj Manfred od Sicilije čak i zaprijetio da će ubiti svakog flagelanta koji se pojavi u njegovom kraljevstvu. Pravilo im je bilo da bi hodali e, u povorci e, od jednog grada do drugoga. E, kada bi došli u grad, onda bi se usmjerili u njegovo središte, znači na glavni gradski trg, stali bi u svevrsnom krugu, obnažili bi svoja leđa i počeli se bičevati uz posebnu e, molitvu koju su onda e, izricali na taj način zorno pokazivali to da grijeh, jer čovjek je po definiciji, po svome ređenju e, griješan, treba svakodnevno i stalno okajavati, a oni su sebi evo, zadali to u zadatak da to čine, može se reći, u ime svih vjernika. To je odgovaralo i duhu onoga vremena i bila posljedica i sve većega snaženja pučke E, pobožnosti još od 10. E, stoljeća. Da kako pokret nije uvijek bio jednako intenzivan ako nije bilo kriznih situacije, međutim e, uvijek su flagelanti tu čučali. Epidemija crne smrti sredinom 14. stoljeća je bila prilika za njihovo djelovanje i bez sumnje su oni to iskoristili, kroničari jasno svjedoče, do te mjere da zbog fanatičnosti kojom su okajavali E, grijehe jer ih POK na ovaj način e, kažnjava, morali su početi djelovati službene vlasti. Bio ih je zabranio e, i sam papa Klement VI posebnom bulom 1349. godine. Godinu dana kasnije i sam francuski kralj Filip VI zabranjuje flagelante. Nije toliko bio problem činjenica što sam prizor nije bio osobito lijep, obnaženi ljudi, muškarci koji sebe bičuju, krv ipak prska na sve e, strane. Bilo je tu drugih razloga, oni su onda izazivali pozornost e, u gradovima u kojima bi se pojavili, a njih su puštali. Dakle, mogli su prenositi u i e, bolest, a ako bi se onda i veće skupine ljudi sabrali, znači to je sve stvaralo i mogućnosti da se bolest još bolje proširi. Druga važna stvar, osobito za papu, je bila činjenica što njihov nastup i njihov pristup je bio, moglo bi se slobodno riječi, e, prožeti e, heretičkom e, idejom. Oni su gotovo u svojevrsnoj oholosti, a oholost je najgori od sedam smrtnih grijeha, sebe stavljali u poziciju samoga Krista. Ne toliko nasljedovača Krista, nego onih koji otkuplju grijeh ostalih vjernika. I još ne manje važna stvar, njihovi pokreti su bili povezani direktno i s progonom ne tako poželjne populacije u srednjovjekovnoj Europi, a to su bili židovi. Zapravo gdje god su djelovali flagelanti, e, odjednom e, se povećao i broj progona židova. Od početka pandemije crne smrti pogođeno stanovništvo Europe tražilo je žrtvene jarce, Prvo su na meti bili stranci. U lipnju 1348. skupina hodočasnika iz Portugala skoro je stradala kada su ih u Aragonu optužili da su otrovali bunare i da je tako bolesti počela. U Narboni su zbog toga stradali putnici iz Engleske. Na meti su bili i gubavci. Engleski kralj Edward III. zabranio im je ulaz u London. Najveći udar u tom traženju žrtvenih jaraca za pandemiju crne smrti doživjeli su židovi. Prva masovna ubojstva zabilježena su u proljeće 1348. kada su na jugu Francuske u provanciji Narboni i Karkasoneu istrijebljene lokalne židovske zajednice. U rujnu 1348. na suđenju u Šionu kod Dženeve sudilo se židovima za navodno trovanje bunara u Nojštatu. Mučenjem je od skupine židova iznuđeno priznanje da su oni otrovali bunare. Detalji tog svjedočenja počeli su se širiti po okolnim gradovima i tako je počeo progon. Filip Ziegler piše. dvadeset rujna 1348. gradska uprava Ciriha glasala je da više nikada ponovno ne primi židove u grad. U Bazelu svi su židovi zatvoreni u drvene zgrade i živi zapaljeni. U mjesecu studenom počeo je progon židova, napisao je jedan njemački kroničar Henrik od Dizenhofena. On je zabilježio kretanje te groznice po njegovoj zemlji, u studenom 1348. židovi su spaljeni u Soloturnu, Cofingenu i Stuttgartu. U prosincu u Landsbergu, Burenu, Memingenu i Lindau. U siječnju u Freiburgu, Ulmu i Špejeru. U Špejeru tijela ubijenih nagomilana su na velike bačve za vino i porinuta niz Rajnu. U veljači došao je red na židove u Goti, Ajzenahu i Dresdenu u Ožojku, u Wormsu, Badenu i Erfurtu jedno od općih mjesta e, u vezi s objašnjenjem na koji način se bolest mogla proširiti je bilo to da su židovi zatrovali bunare. I da onda, budući da svi moraju piti e, vodu, e, ljudi su se jednostavno hrpimice počeli razboljevati i umirati od te bolesti koje nisu mogli naći objašnjenje. Dakle, židovi su e, krivi za opći pomar. E, malo je značilo što su židovi jednako stradavali od te bolesti, a po logici stvari, ipak ako već činite neko zlodjelo, valjda ćete nastojati da sami ne stradate od toga. Dakle, to nije bilo baš e, osobito bistro objašnjenje, ali je u trenucima te duboke krize i tekako odjeknulo, osobito među nižim slojevima, dakle, ne samo e, uobičajena područja Porajnja, e, Srednjega Podunavlja, koja su već i od ranije, dakle, još tamo od e, kraja 11. stoljeća u vezi s križarskim pohodima pokazivala tu visoku razinu protužidovskog osjećaja, nego i sasvim druga područja. U osnovom tijekom 13. stoljeća židovi su se svako toliko već bili našli na piku čak i monarha iz razno raznih Razlove, Dakle, zaista i Francuskoj, i u Španjolskoj, i u Italiji, i u Svetome Rimskome e, carstvu e, je bilo niz e, progona. Može se reći da je čak u tome razdoblju epidemije crne smrti stradalo i šestdesetak velikih židovskih zajednica u ključnim gradovima, dakle, pogotovo u Poranju i više od e, stotinu, stotinu e, pedeset manjih e, zajednica, dakle zaista su židovi u toj općoj klimi straha i bojazni bili jako dobro žrtveno janje jer su i općenito smatrani krivnjima za mnogo što. Negdje oko 460. godine prije Krista na grčkom otoku Kosu rođen je Hipokrat. On će poživjeti do oko 375. godine prije Krista. Umro je u Larisi u grčkoj pokrajini Tesaliji. Za vrijeme tog dugog života on će postati najpoznatiji liječnik grčkog svijeta. Platon će ga dva puta spomenuti u svojim dijelima. O njemu će pisati kao Asklepius Kosa. Asklepio u grčkoj mitologiji bio slavni liječnik, sin boga Apolona i Koronide, koji u život vratio mnoge junake, a nakon smrti ubio ga je Zeus kromom, postao je bog liječnika. Hipokrat neće postati bog, ali za života bit će slavan liječnik. Do danas je preživjelo neki 60 dijela koja nose njegovo ime. Nije ih sve on napisao, ali neka od tih dijela su sve do 19. stoljeća bila dio medicinske literature. Hipokratu se pripisuje izreka da je život kratak, vještina dugovječna, prigoda iznenadna i opasna, iskustvo varljivo, a odluka teška. Hipokratu se i pripisuje izreka da svaka bolest ima svoju prirodu i da dolazi od vanjskih izvora. To je tvrdio i za zarazne bolesti za koje je smatrao da dolaze od mijazmi, otrovnih isparenja koja kvare zrak. Ljudi ih udišu i tako oboljevaju od zaraznih bolesti. Mijazme se šire vjetrovima, mogu se spriječiti paljenjem velikih vatri. Za Hipokratova života velika epidemija poharala grčki svijet. Godine 429. prije Krista u drugoj godini Peloponeskog rata u je izbila epidemija koju ovako opisuje starogrčki povjesničar Tukidid. Ostala je bez ikakva povoda, upravo iznenada, premda su prije toga bili zdravi, spopadala silna vrućina u glavi, crvenilo očiju i vatruština, a unutra je ždrijelo jezik odmah podbijala krv i širili su neobičani, i smrdljivi zadah. Zatim je iz toga slijedila kihavica i promuklost i za nemnogo vremena silazila je mučnina u prsi u žesto kašalj. I kad bi se bolest ustalila u želucu, preokretala bi ga i nastupala su svakovrsna izlučivanja žuči, koliko su im god imena dali liječnici, to uz veliku bol. Kad bi se izvana tijelo diralo, nije bilo ni odviše vruće ni blijedo, nego crvenkasto i plavkasto, sve osuto malim mjehurićima i prištevima. Iznutra je bila takva vrućina da nisu podnosili pokrivanja ni sasvim tankim vunenim haljinama, ni plahtom, ni čim drugim, nego su bili goli, tako da bi se najradije sami bacali na hladnu vodu. Nisu se mogli smiriti i besanica ih je neprestano mučila. Pošast koja je harala po Ateni najvjerojatnije bila tifusna groznica. Procjenjuje se da je ona ubila oko trećinu od 14.000 atenskih teško oklopljenih pješaka i konjanika. I početkom nove ere zarazne bolesti harale su po sredozemlju. Najubojitija zarazna bolest koja je poharala stari svijet sredozemlja bila je Justinijanova kuga, koju se smatra prvom dokumentiranom pandemijom kuge u povijesti. Sljedeća velika pandemija bila je ona koja je došla u Europu 1347. Pandemija crne smrti. Modern današnji čovjek, e, kako bi sebi preispodobio jačinu, brojnost, snagu nečega, voli brojke. Međutim, e, u predmodernim društvima e, brojka je imala sasvim drugačiju funkciju. Ona je bila poneprije simbolička. I čak kada pojedini kroničari bilježe neke brojke, to su e, brojke koje više odaju njihovu vlastitu reakciju na ono što se zbivalo. Pa kada i napišu 100 tisuća ili 200 tisuća, to ne znači zaista da je riječ o toliko umrlih ljudi, nego to su njihove procjene, to je brojka koja treba izazvati prepast u čitateljima, kao što je ostalom izazvala prepast i u njima samima. Teško je sa sigurnošću reći koliko je stradalo E, ljudi od epidemija, procjene su različite, procjene idu negdje od 30 do 60%, treba imati na umu da su i različite regije različito bile pogađene. Dakle, može se reći da su ipak više stradavali oni dijelovi Europe koji su bili razvijeni, koji su bili i bolje naseljeni od nekih drugih dijelova. E, može se pretpostaviti E, da je Firenca izgubila e, i više od polovice svoga stanovništva, dakle negdje 60%, da je, da je London izgubio negdje 50% svoga stanovništva. Dakle, gdje god imamo možda neki komparativni e, materijal, moguće je zaključivati s malo više utemeljenja, ali to su i dalje procjene, zato što mi niti ne znamo u ostalom koliko je bilo stanovništva u Europi onoga vremena, pa onda kada se govori o nekim apsolutnim brojkama, čak ako je i riječ o ovom najvišem postotku, dakle ako bi išla negdje između 50 i 60%, e, e, onda su procjene da bi nekako Europa u tome vremenu mogla izgubiti između 50 ili 80 e, milijuna stanovnika. Razlika je i u ostalom u tomu što smatramo Europom onoga vremena. Različiti stručnjaci različito gledaju, pa ubrajaju i ruski prostor ili ne ubrajaju, a nemamo nikakve konkretne procjene e, za Rusiju onoga vremena. Jednostavno e, ne možemo sa sigurnošću e, reći ni približno koliko je ljudi stradalo, ali da je sigurno stradao velik broj stanovništva onoga vremena, sasvim jasno pokazuje određene posljedice koje nisu neposredno, dok je još epidemija trajala pogađala Europu onoga vremena, nego i poslije. S time da bih još e, i nadodao da sama epidemija, čak jako je jenjala do 1353. godine, zapravo nije nestala. Europska ekonomija dočekala je kugu u teškom stanju. Ona je došla nakon onoga što se naziva velika glad koja je počela 1315. dugotrajnim kišama, nakon kojih je uslijedila jedna od najhladnijih zima u povijesti srednjeg vijeka. Godine 1316. iz izvora se u Europi može izbrojati 150 dana neprekidne kiše. Tako nepovoljno vrijeme, stalna kišna ljeta, nakon kojih slijede hladne i duge zime, nakon kojih opet dolaze ili izuzetno kišna ili krajnje sušna ljeta, potrajeće sve do 1322. Tako nepovoljno vrijeme trećinu je stanovništva Europe izložilo teškoj pothranjenosti. William Chester Jordan u knjizi Europa u razvijenom srednjem vijeku piše Bogatiji su izbjegli izravne posljedice gladi, čak i kada je ponešto i pao njihov prihod od poslova i imanja. U gradovima oni su mogli platiti izuzetno visoke cijene za hranu. Na selu mogli su za svoju osobnu potrošnju zadržati što god su htjeli od proizvodnje njihovih imanja. Siromašni, svedeni na konzumiranje, kako se govorilo, čudnih dijeta, nisu tako dobro prošli. U velikim brojevima su gladovali i tako se smanjivala njihova otpornost na bolesti. Smrtnost je bila najčešća među siromašnima, iako je bolest u gradovima nekada mogla preskočiti barijeru bogatstva. Jordan procjenjuje da je velika glad odnijela oko 10% stanovništva Europe. Na tako izmučeni svijet 20 godina kasnije došla je crna smrt koja je također ostavila velikog traga na ekonomiji. Danas kada imamo, možemo reći, e, sličnu e, situaciju globalnih e, razmjena, vidimo da svaka epidemija može imati i tekakav ekonomski učinak, takozvani lockdown, odnosno kompletno zatvaranje ili obustava ekonomske aktivnosti je nanijelo i tekakvu štetu globalnom gospodarstvu, ali i na lokalnim državnim razinama, pogotovo e, kada su u pitanju slabije razvijene ekonomije kao što je e, Hrvatska e, ekonomija, ima još drugih efekata koji može se reći zapravo nalikuju onome što se i događalo kao posljedica eh, u monarhijama onoga vremena, osobito najrazvijenim monarhijama srednjovjekovne Europe u 14. Eh, stoljeću. To je pitanje mogućnosti da eh, vi ubirete dovoljno poreznih prihoda. ako nema stanovništva, ako nema aktivnosti jer su ljudi bolesni ili još gore jer umiru, onda vi ne možete niti ubirati ono od čega zaista cijeli državni aparat, ili državni e, sustav e, živi. Papinstvo može se reći kao jedina e, globalna ustanova onoga vremena je nekako još i zbog rezervi, ali i zbog mogućnosti da na drugačije načine namakne sredstva. Ako Bog kažnjava ljude, onda se ljudi malo više okreću ponovno Bogu, molitvama, dakle, pa onda su tu i različite donacije ili dotacije E, crkvi kako bi e, se ljudi spadili. Dakle, postoje, papinstvo može se reći nije bilo e, toliko ugroženo, ali neke monarhije su, već sam bio spomenuo kako upravo zbog izbijanja epidemije je prestao rat između Francuske i Engleske, ne toliko zato što nije nedostajalo ljudstva, nego nije se mogao rat financirati. Dakle, može se reći da u tom smislu je epidemija crne smrti imala neposredan fiskalni e, učinak. Također, e, dugoročno ona je unijela ipak i promjene u način ekonomskog funkcioniranja. Naime, to jest već vrijeme kada je ekonomija bitno e, naprednija, ali možda čak su daljnji razvoj tek slijedili kao svrsna posljedica i okolnosti koje su se promijenile zbog epidemije crne smrti. E, naime, već postoje manufakturne proizvodnje, ali nakon toga vremena, s obzirom na to da više nije bilo toliko e, stanovništva, postavila se i veća potreba kao e, nužnost određene automatizacije proizvodnog dakle, znači korištenje tehnologije, a to je onda ipak u veći fokus stavilo manufakturnu proizvodnju nego što je prije. nisu svi dijelovi Europe jednako pogođeni crnom smrti. Češka, veliki dijelovi Poljske, područje između sjeverne Francuske, današnje Belgije i njemačkih zemalja, dijelovi Pirineja, izbjegli su jaki nalet crne smrti. Neke je pak dijelove Europe kuga žestoko pogodila. Uglavnom su tu bili gradovi poput Avignona, Beča, Londona, Venecije. Crna smrt posebno je teško pogodila Firencu. Francesco Petrarka, sin bilježnika iz Firence, koji je zbog političkih razloga morao pobići iz tog grada u Avignon, pratio je vijesti o tome kako Firenca trpi od kuge. Petrarka je u jednom pismu napisao ove riječi. Sretno je potomstvo koje neće iskusiti tako nedokučivu tugu i gledat će na naše svjedočenje kao na priču. Jedan drugi stanovnik Firence ostavit će možda najbolji opis naleta crne smrti. Njegovo ime je Giovanni Boccaccio, koji će u uvodu svog Decamerona napisati. A bilo je i onih koji držaše da ih umjeren život i uzdržavanje od svake suvišnosti može zaštititi od te nepogode, te sačinivši družbu živješe odvojeni od svih. Drugi koji bijahu suprotnih mišljenja tvrdili su da je u prevelikom piću, svakakvom uživanju, skitanju naokolo uz pjesmu i zadirkivanje i udovoljavanju svakom svom prohtjevu, kao i podsmijevanju i ruganju sa svim što se događalo, siguran lijek tom zlu. To što su propovjedali primjenjivali su i u praksi, koliko god je bilo u njihovoj moći, i danju i noću, idući sad u jednu krčmu, sad u drugu i pijući bez reda i bez mjere, čak mnogo više po tuđim kućama, samo ako bi u njima namirisali nešto što bi im godilo ili bilo po volji a to su mogli bez poteškoća činiti, jer su svi kao da im više nije bilo do života zapuštali i sebe i svoje stvari. I mnoge su kuće njihove postale zajednice, te se i stranac njima koristio ako bi se našao blizu njih, kao što bi to radio gospodar, a i sa svom tom životinskom nakanom uvijek su se sklanjali od bolesnih. Zbog takve žalosti i nesreće u našem gradu časna vladavina zakona, kako ljudskih, tako i božjih, gotovo da bijaše potpuno svrgnuta i uništena. Bokačo je opisao najgore stvari koje su se događale u Firenci, ali i u drugim gradovima i selima kojima je harala crna smrt. Jedna od posljedica te bolesti bio je ponekad i potpuni slom reda i golemi porast kriminala, vojstava, pljački i svakakoga nasilja. Također, s obzirom na to da je epidemija odnijela mnogo ljudi bitno smanjilo e, populaciju, osobito u gradovima, ali i na e, selima, stavio se kao vrlo važan problem i nedostatak radne snage. Dakle, u gradovima je to e, značilo, kao što sam već naznačio, da će se morati ipak iznaći drugi načini da se održi proizvodnja, na proizvodnja, dakle, pojačana uporaba tehnologije, ali kada su u pitanju sela, taj se nedostatak baš i nije mogao samo tako riješiti. Dakle, e, svatko koji želi osigurati dovoljnu proizvodnju e, hrane morao se e, snalaziti na drugačiji način. Dakle, privući čak iz drugih područja seljake, nudeći im puno bolje uvjete, nudeći im veća primanja, nudeći im još neke dodatne beneficije. Recimo, možda je tu pone prije u fokusu primjer u Engleskoj. Država je vrlo brzo reagirala. Eh, već 1349. godine eh, doneseni su prvi radnički eh, statuti kojim, kojima se htjelo onemogućiti da pretjerano rastu nadnice. Dakle, nadnice i radnicima u gradovima, ali općenito naknade koje su dobivali i seljaci. To je u osnovom vrijeme kada i feudalni sustav u samoj Engleskoj doživljava preobrazbu, počinje doživljavati preobrazbu, iako se ta preobrazba završila tek e, sredinom 15. stoljeća. Dakle, nekako ste, ako ste željeli zadržati razinu e, proizvodnje, morali dati e, više i bez obzira na to što je država pokušavala tako što ograničiti, to u praksi nije značilo da, što bismo rekli, ispod stola ili ispod e, žita nisu e, ljudi onda ipak e, dobivali više novca. To ne znači opet da ukupno uzivši njima jest bilo bitno bolje, jer su i cijene rasle. Dobrim dijelom i povišenje tih nadnica je požderao rast cijena, s obzirom na to da je roba postala skuplja jer se više, pogotovo prehrambena roba, namirnice, jer se više nisu proizvodili e, u onakvim e, količinama. Dakle, sve je nekako imalo uzrok i posljedicu i bilo međusobno povezano. Dakle, zaista e, ovako opći pogled bi mogao reći da je to bila velika kriza, da čak i ako se može reći da su nekako možda pojedini ekonomski akteri imali i neke koristi od toga, bila je nanesena velika šteta, Kuga se definira kao akutna zarazna bolest uzrokovana bakterijom Yersinia pestis. Kuga je zoonoza, primarno je to bolest glodavaca. Kugu mogu širiti i prerijski psi, zamorci, svisci. Godine 1910. bubonskom kugom zarazilo se oko 60 stanovnika Manđurije. Zaraza je krenula od oderanih krzna svizaca. Ali Justinijanova kuga i crna smrt širile su se zahvaljujući štakorima. Štakori nisu neki veliki putnici, ali su putovali brodovima i kolima. Na njima su bile buhe koje su se hranile njihovom krvlju. Buha bi sa štakora prešla na čovjeka i počela se hraniti njegovom krvlju. Zauzvrat je u tijelo domaćina ubacivala Jersiniju pestis. Uvijek je, možemo slobodno reći, opasno kada čovjek eh, gleda pogledom unatrag, e, gleda iz svoga sadašnjega e, vremena, razmatra onda sve što se dogodilo poslije nekoga događaja za koji se onda uzme da je svojevrsna cezura, pa kada onda još e, to gleda u poziciji kada se i njemu nešto događa slično, neka kriza takoga tipa, onda uistinu postoji i potreba da se možda malo preuveličaju posljedice čovjeku jednostavno, gotovo bismo mogli reći, potreba da ima neke sidrene točke temeljem kojih će onda moći lakše pojmiti i objasniti neke promjene, makar se one odvijale e, u onome brodelovskom dugome trajanju, dakle za te temeljne e, strukture ipak e, treba proći više stoljeća da se vidi neka promjena i sada onda tvrditi da je to bilo zbog nekog konkretnog događaja, ma koliko traumatičnog, teško je uvijek sa sigurnošću utvrditi, odnosno da bi to baš bilo tako. Međutim, koliko možemo ipak e, vidjeti, ako već e, ništa, ne samo da je čovjek postao svjesni, nego je osjetio još e, snažniju potrebu da objavljuje vlastitu smrtnost. Nesumljivo naveli smo u da po tim procjenama je moglo i u toj epidemiji strati i do 60% europskog stanovništva. Dakle, kada vidite taj velik e, broj ljudi koji svakodnevno e, umire, ne umire baš e, lagano zato što u ostalom sami simptomi kuge, bubonske kuge, općenito su bili vrlo nezgodni, dakle ona je mogla biti popraćena i vrućicom, mogla je biti popraćena i deliričnim stanjima ili čak bezvoljnošću, otupilošću. Treba imati na umu da je ona imala i neke vanjske manifestacije, dakle prokrvljeno zato što e, bi zapravo e, krv e, dopirala do kože, dakle to nije bio lijep prizor, pa onda bi da kako gdje god je bio bubon se istvarao gnoj i crnilo kože. Dakle, to je nešto što su ljudi mogli vidjeti, što je izazvalo bojazan i strah i neugodan osjećaj. Treba imati na umu da jedna od najrazornijih bolesti njegovih vijeka guba Eh, je imala i tekakvo teološko eh, i simboličko značenje. Dakle, smatralo se da eh, je guba puno više bolest duše nego bolest tijela. Znači, i na kugu se moglo tako gledati dakle, kao kazna Božja za sve što čovjek čini nedostojno u vlastitoj grešnosti. Kuga koja je 540. godine izbila u Peluziju, onda se proširila po sredozemlju, harala je po Europi još stoljećima. U Hrvatskoj enciklopediji u članku o kugi o toj pandemiji piše da je počela 542. i završila tek 767. godine. Kuga Justinijanovog vremena, na primjer, došla je do britanskog otočja krajem 7. stoljeća. U dva naleta, godine 655. i 682. odnijela je gomilu života. U drugom naletu od nje je stradao i velški kralj, Kalvadar, po kojemu je ta kuga i dobila ime, kuga iz Kalvadarovog vremena. Irsku je Justinijanova kuga poharala tek 664. godine. I kuga iz 1347. vraćala se desetljećima kasnije. I to je ljude dovodilo do očaja. William Chester Jordan piše. Može se zamisliti mladić iz 1348. iz engleskog sela koji je pretrpio gubitak žene s kojom se teko ženio i novorođenog sina, kao i mnogih od njegovih prijatelja i rođaka koje je znao cijeli život i na koje se oslanjao. Do 1355. naš se mladi čovjek ponovno ženio, dobio je dvoje djece i bolje je živio nego u vrijeme prvog braka. Užasi te strašne 1348. prigušeni su prolaskom vremena. Onda 1362. Kuga je ponovno posjetila njegovo selo. Još je djece umrlo, nakon toga i drugi prijatelji i rođaci. Usprko svih napora da ponovno izgradi život, on se ponovno suočava s katastrofom kada Kuga opet 1369. ponovno posjećuje njegovo selo. Muškarci i žene počeli su vjerovati, kao i u dugim godinama velike gladi, da ih Bog učestalo posjećuje s Kugom kako bi ih kaznio za njihove grijehe.

Firenze do 1520 epidemija, a Paris do 1596 21 epidemiju kuge. Od 1347. do 1782. godine, kako to piše Jordan u knjizi Europa u razvijenom srednjem vijeku, nije bilo niti jedne godine da kuga nije harala u nekom dijelu Europe, Doduše, njezina je smrtnost pala, što zbog toga što je bakterija koja je izazivala bila manje patogena ili zbog toga što je stanovništvo razvilo neki imunitet. Ali to vraćanje te strašne bolesti koje je dobila ime crna smrt ostavilo je dubokog traga na ljude srednjeg vijeka, govori profesor dr. Hrvoje Gračanin, socijka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. To je čovjeka onda zaista ponukalo da E, sasvim drugačije počinje poimati e, vlastito e, postojanje. Osobito se to vidjelo u umjetnosti. Doduše, najraniji primjeri su nešto kasniji, s početka 15. stoljeća, ali neposredno se povezuje sa tom idejom koja se morala roditi baš upravo u tome vremenu, jer je to bilo prvi put da su ljudi toliko stradavali u Europi, a to je takozvani ples mrtvaca, mrtvački E, ples, dakle čovjek je osjetio tu bliskost e, smrti koji inače i ovako i onako zapravo neprestano visi poput Damoklova mača e, nad sudbinama srednjovjekovnog čovjeka, osobito iz nižih slojeva, zato što seljak nikad ne zna kad će možda opet urod podbaciti i on biti gladan. Dakle, to je, može se reći, u intelektualnom smislu bila najvažnija posljedica, pored ovih kratkoročnih političkih, Naime, čim e, su efekti neposredni kuge e, jenjali, odmah se da kako obnovio e, i rat između Francuza i Engleza. Ne bi bio stogodišnji rat da je bio već prekinut tako brzo, dakle potrajao je sve do 1453. godine, ili ovih ekonomskih učinaka i tu se može reći da je sam stogodišnji rat možda imao puno razorniju ulogu i ekonomiji francuske ekonomiji e, nekih e, talijanskih e, gradova nego što je to imala sama epidemija kuge, ali taj mentalitet srednjovjekovnog čovjeka je zaista probujao pod učinkom cene smrti. Slušali ste povijest četvrtkom. Tekst čitao Janoš Remer. Emisiju snimio Miroslav Šep. Uredio i vodio Dario Šperić. Hrvatski radio 2020. godina.